A to je brak. Brak. Bračna zajednica. Djeca. Suprug. Supruga i slično. Kako, na koji način da se obhode? Poznato nam je govorili smo u našim prethodnim emisijama koliko je bitno živjeti u braku, koliko je vrijedno živjeti u braku, kolike koristi doživljavamo, osjećamo u braku. Međutim, da bi doista živjeli sretnim, smirnim, spokojnim, lijepim životom, da bismo živjeli u rahatluku sa svojim ukućanima, svi svi ukućani, bez izuzetka, trebaju se odlikovati određenim osobinama. Ne može nam neko doći i preko noći za kratko vrijeme ustrojiti našu porodicu, je li da sve funkcioniše kako treba, da su svi sretni, da su svi zadovoljni i slično. Ne, već sami mi trebamo zagrniti svoje rukave, zasukati rukave i sami mi nastojati graditi sebi što je god moguće više sretni, ljepši život. U našoj zadnjoj emisiji počeli smo spominjati osobine stanovnika sretne kuće, osobine ukućana sretne kuće. Pa smo spomenuli na prvom mjestu da su vjernici i da se čvrsto drže vjere. Što god Allah subhanahu wa ta'ala naredi, oni nastoje što je god moguće više da to praktikuju. Što god Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, oni se toga ostavljaju. Isto tako, po pitanju naredbi i zabrana Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, Dakle, da su čvrste vjere. Zatim, da se podučavaju vjeri. Kako da čovjek i bude čvrste vjere, kako da opstane u vjeri, naročito u ovim vremenima kušnji, iskušenja, nemorala, razvrata, nereda i mnogo čega drugog, jeli svakakvih sumnji, zasigurno učenjem vjere. Učenjem svoje vjere, jer nam je u vjeri sve pojašnjeno. Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, dostavio nam je znanje o svemu. Pa dakle, od supruga i supruge se također traži da oni uče vjeru, da traže vjeru, da traže znanje iz vjere, jer ih je vjera učinila sretnim. Vjera ih je učinila sretnim, pa oni i imanski i logički zaključuju da što god budu više poznavali vjeru, to će više i biti sretni, živjeće sretnim, ljepšim životom. Zatim, treća osobina. Nakon najbitnije stvari iz vjere. Nakon što se podučimo najbitnijim propisima naše vjere, propisima namaza, propisima posta, propisima zekata, dakle ono što se kaže kod nas, jeli, šartovima islama, temeljima islama. Nakon toga, najpreče je svimi, bez izuzetka, a narošto, dakle, ukućani, ukoliko žele da žive sretno, najpriče je da se poduče nakon toga lijepom ponašanju i da se obhode jedni s drugima na najljepši mogući način. Ukoliko želimo da živimo sretno, lijepim životom, da budemo zadovoljni jedni drugima, moramo se lijepo obhoditi jedni prema drugima. Moramo se prema drugima obhoditi onako kako bismo željeli da se i oni obhode prema nama onakvo ponašanje kakvo mi priželjkujemo da se drugi obhode prema nama, takvo isto ponašanje trebamo ponuditi i drugima. Pa suprug i supruga svjesni blagodati u kojoj se nalazi, u braku, nastoje svoj brak učiniti što ljepšim, što sretnim, što zanimljivijim, pa zbog toga na najljepši mogući način obhode se jedno prema drugom. Dakle, ukoliko želimo da živimo sretnim životom suprug i supruga. Dakle, mi i naše supruge trebamo se jedni prema drugima obhoditi na najljepši mogući način. To je bitna osobina ukućana sretne kući. Ukućana sretne kući. Dakle, da se lijepo obhodimo. Nama, muslimanima, naređeno je lijepo ponašanje obhođenja prema svim ljudima. Bez izuzetka. I Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame uzor nam je u tome. Za njega je rekao Allah jalla vala wa innaka la ala khuluqin azim. I ti si zasigurno na visokom stepenu morala. I rekao je nama Allah subhanahu wa ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. Dakle, Prema svima se trebamo obhoditi na najljepši mogući način. Kako bismo htjeli da se svi ti drugi ljudi obhode prema nama? Pa zaključujemo da nakon roditelja, nakon oca i majke, babe i majke, najljepše ponašanje trebamo pokazati svome bračnom drugu. S njim najviše i provodimo vremena, možda više negoli i sa svojim roditeljima. Najviše provodimo vremena sa svojim suprugama, sa svojom djecom i slično. Zbog toga, dakle, trebamo se lijepo obhoditi. Ako nam je naređeno, ako se traži od nas, ko traži? Allah subhanahu wa ta'ala. Ko nam je naredio? Allah subhanahu wa ta'ala. Ako on traži od nas da se lijepo obhodimo prema svima, to nama nije ostavljeno u izbor hoćemo li ili nećemo, već Allah subhanahu wa ta'ala to traži od nas. Iako Allah jalla ala traži od nas da se prema svima lijepo obhodimo, onda naši roditelji naši bračni drugovi su najpreči takvog ponašanja. Ako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam lijepo ponašanje i za njega obećava ogromnu nagradu. Dakle, kada se obhodimo prema drugim ljudima na najljepši mogući način, onda možemo zamisliti kakva samo nagrada čovjeka čeka za njegovo lijepo ponašanje, za njegovo dobročinstvo prema roditeljima, za njegovo dobročinstvo prema bračnom drugu, za njegovo dobročinstvo prema njegovoj djeci i slično. Spomenimo samo neke hadise Allahov poslanika alihi salatu wasalam o lijepom ponašanju i njegovim koristima i kada ih čujemo nastojimo da živimo tim hadisima, nastojimo da te hadise sprovedemo u svojim životima koliko smo u mogućnosti. Kaže se u hadisu, Allahu poslanik alihi salatu islam kaže da su Allahu najdraži robovi upravo oni koji su najljepšeg ponašanja. Allahu ekber. Allahu dželevala su najdraži. Allah najviše voli one ljude koji se najljepše ponašaju prema drugim ljudima. Koji nastoje drugima ljudima da budu u hizmetu. Čine im dobročinstvo, govore im lijepe riječi, savjetuju ih na dobro. Upućuju im korisne savjete, nastoji im doprinijeti svaku moguću korist i od njih odagnati svaku moguću štetu. Dočekuju ih sa osmijehom, sa lijepom riječu i slično. Allahu subhanahu wa ta'ala takvi su najdraži. Zašto? Zato što su najkorisniji. I u drugom hadisu je upravo došla potvrda ovoga. Kada kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, najbolji od vas jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Najbolji od vas vjernika jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Zato ćemo naći u šerijatskim tekstovima da Allah subhanahu wa ta'ala daleko, daleko više vrednuje ibadete, dakle nagrađuje za ibadete od kojih mnogi imaju koristi. Ne samo dakle ti, već i drugi. Pa ćemo naći da čak Allaho poslanik alihi salatu oslam prve riječi koje je uputio stanovnicima Medine kada je učinio hijđuru iz Mekije u Medinu. Po ulasku u Medinu šta je rekao? Šta je oporučio Allaho poslanik alihi salatu oslam? prve riječi koje je uputio stanovnicima Medine rekao je o ljudi širite selam, širite mir, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete sigurno u džennet. Pogledajmo, Allahov poslanik alihi salatu sam šta savjetuje? Širite selam, širite mir, hranite gladne, izdržavajte nemoćne, obilazite i pomagajte siromahe, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, klanjajte noćni namaz. Dok drugi spavaju, ući ćete u džennet sigurno. Kada se vratimo na hadise koji govore o vrijednostima noćnog namaza, naći ćemo u hadisu kod imama muslima, dakle hadis vjerodostojan, da Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, nakon što je upitan o najboljim namazima nakon obaveznog namaza. Koji je to najbolji namaz, najvrijedniji, Allahu najdraži namaz nakon obaveznog namaza? Rekao je, as-salatu fi džaufil lejl. Namaz u dubokoj noći, u kasnoj noći, dakle noćni namaz. Međutim, i pored toga, što je to najbolji namaz nakon obaveznih namaza, i pored toga, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem stanovnicima Medine spominje na kraju. Prvo je spomenuo širenje selama, zatim hranjenje gladnih, zatim održavanje rodbinske veze i na kraju, na četvrtom mjestu spomenuo je klanjanje noćnog namaza. Na kraju ga je spomenuo. Zašto? Zato što od noćnog namaza imaš korist samo ti. Od noćnog namaza koristi imaš samo ti. Dočim od širenja selama, širenja mira, pogotovo ukoliko znamo Ukoliko smo svjesni kada ljudima nazivamo selam, šta taj selam poručuje? I kamo sreće da ljudi uče svoju vjeru? Kamo sreće da muslimani uče svoju vjeru? Pa da nauče značenje selama. Pa bi vidjeli da nema ljepšeg pozdrava od selama. Pa ne bi selam mijenjali s nekim drugim pozdravima. Kada kažemo Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh onda dotičnom kome smo nazvali selam želimo spas od svakog zla i na dunjaluku i na ahiretu i želimo mu dobro svako dobro i na dunjaluku i na ahiretu želimo mu Allahovu milost i Allahov bereket ne može se ni jedno dobro postići u njemu opstati u njemu ustrajati bez Allahove milosti i bez Allahovog davanja bez Allahovog blagoslova bereketa Pa zato kada nazovemo selam, onda dakle dotičnom želimo spas od svakog zla i dobro, dobro, svako dobro i na dunjalu koji na ahiretu. Pa Allah, poslanik alihi salatu sam kaže širite selam na takav način, hranite gladne i održavajte rodbinske veze od ovih radnji i mi i drugi imaju koristi. Zato najbolji vjernik kod Allaha jeste onaj koji je najkorisniji drugim ljudima, odnosno onaj koji se najljepše ophodi s drugim ljudima. Zatim, u hadisu Đabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma spominje se da je Allaho poslanik alaihi salatu uslam rekao doista na sudnjem danu meni će biti najdraži i meni sa svojim mjestom najbliži bit će oni koji se budu najljepše ponašali na zemlji, koji se najljepše budu obhodili na dunjaluku prema svima drugima. Meni najdraži na sudnjem danu, kada bude proživljenje, kada bude sudnji dan, kada nastupi drugi svijet, meni najdraži tada i meni najbliži sa svojim mjestom bit će oni koji se budu najljepše obhodili na, na Dunjanku. U hadisu Ebu Darda, radi Allahu ta'ala, Allahu poslanik alihi salatu wasalam je čovjeku koji je došao i tražio od njega da ga poduči dijelu koje ako ga bude praktikovao, ući će u džennet. Dakle, ukaži mi na dijelo koje će me uvesti u džennet, pa mu je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, dijeli hranu, širi selam, govori lijepe riječi i klanjaj noću dok drugi ljudi spavaju. Dakle, dijeli hranu, pomagaj, govori lijepe riječi, širi sela i klanjaju dok drugi spavaju. Slično, dakle, kao što je rekao odmah po ulasku u Medinu stanovnicima Medine. Zatim, Allahov poslanik alihi salatu wasalam također kaže u hadisu da čovjek sa svojim lijepim ponašanjem dostići će stepene onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti onaj koji se bude lijepo obhodio, imat će stepene, imat će deređe onoga koji stalno klanja dobrovoljne namaze i onoga koji stalno posti dobrovoljni, dobrovoljni post. Stalno klanja dobrovoljne namaze, misli se dakle noć, noćni namaz. Čuli smo koliko je vrijedan noćni namaz. Nakon obaveznih namaza, najbolji namaz. I također dobrovoljni post – Kada bismo zašli u šerijatske tekstove, mogli bismo da vidimo da je također jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala najdražih dijela upravo jeli, post. Kada kaže Allahu poslanika alaihi salatu sam na tebi je da mnogo postiš jer doista postu nema ništa ravno. Pa onaj koji bude se lijepo obhodio sa svima, sa roditeljima, s djecom, sa bračnim drugom, s komšijama, s rodbinom, bližnjom, daljnjom, sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susreće, on će zbog tog svog lijepog ponašanja postići stepene ovih ljudi. Također kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ništa teže na sudnjem danu, na vagi dobrih dijela neće biti od lijepog ponašanja ništa teže neće biti stavljeno i neće biti vagano od dobrih dijela sutra na sudnjem danu od lijepog ponašanja. Pa zašto da se lijepo ne obhodimo? Zašto da se lijepo ne obhodimo prema svim ljudima? To nas ništa ne košta. To nas daš, dakle ništa ne košta. Ne moramo platiti ljudima da se lijepo obhodimo prema njima. Zar trebamo platiti nekome da mu se nasmijemo, nasmiješimo jeli, lijepo u lice? Ako znamo, ako poznajemo u čemu je korist, imamo savjeta, zašto da to ne podijelimo s drugima? Koristimo, okoristimo druge. Zašto da budemo škrti i slično? Svako u svome, u svome domenu. Kada bismo se doista ispomagali na takav način, zasigurno svimi društvo bilo bi dakle daleko, daleko bolje. Bolje bi funkcionisalo. Živjeli bismo u slozi, živjeli bismo u zajednici u pravom smislu riječi. Na jednom mjestu Čak dakle oni koji su daleko od vjere. Pogledajte, udružili su se mještani jednog naselja, jednog sela i svako od njih je donio svoj alat koji ima kod kuće. Alat za obradu zemlje ili dakle građevinski alat ili ili stavili su na jedno mjesto. Pa kome bude iz tog sela, iz tog nasilja nešto trebalo, nasilja nešto trebalo, neka uzme ono što mu treba, kada završi svoj posao, neka vrati bušilica, treba ti bušilica, ne treba ti bušilica svaki dan, da stalno bušiš, treba ti u toku godine, Allah najbolje zna, nekoliko puta i sada tebi, drugom, petom, desetom, na takav način isto treba u toku godine toliko i sad svako treba da kupuje tu bušilicu, ne, kupit ćemo u svome selu, u svome nasilju, naselju jednu bušilicu i kada kome treba iz džemata, kada kome treba, jeli iz tog sela neka se posluži, neka uradi svoj posao, neka čuva tu alatku i neka je poslije vrati. Zbog čega? Da trošimo svi jeli pare na dotičnu stvar. Na takav način. Zar mi muslimani nismo preči? Zar mi muslimani nismo preči da se na takav način ujedinjujemo, da se na takav način jeli potpomažemo i slično? Da se vratimo našoj temi. Dakle, jedna od bitnih osobina stanovnika sretne kuće jeste da se lijepo obhode, obhode jedno, jedno prema drugom. I doista nema sreće, nema rahatluka, nema sretnog života, nema zadovoljstva ukoliko budemo govorili jedni drugima proste riječi, ukoliko se budemo mrgodili jedni na druge, ukoliko bude postojala nekakva vojna diktatura unutar kuće i slično. Već dakle, budimo normalni, budimo umjereni, odazovimo se Allahovoj vjeri. Podučimo se Allahu o vjeri, u vjeri ćemo naći kako, na koji način najljepše da se obhodimo. Kada vjera govori i spominje ovolike vrijednosti za lijepo ponašanje, zar da nas ostavi, a da nas ne pouči tom lijepom ponašanju zasigurno. Do u detalje naša vjera nas je podučila lijepom ponašanju. Pa dakle, suprug i supruga trebaju znati da samo slijepim ponašanjem mogu održati svoj brak da samo sa lijepim obhođenjem jedno prema drugome mogu biti najbolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala i mogu na drugom svijetu postići džennet i džehennem. Zato muž, suprug, treba da bude stalno svjestan riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Stalno mu ove riječi trebaju biti na umu. Koje riječi? Kaže Allahov poslanika alihi salatu wasalam hajurukum, hajurukum li ehlihi. Najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj supruzi. Najbolji od vas kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, prema svojoj supruzi. Brate muslimanu, oče, babo, sinko, sine, ove riječi sebi stavi pred oči. Stalno živiš u braku, susrećeš se, stalno živiš sa svojom suprugom, živiš sa svojom djecom, Ako želiš da budeš najbolji kod Allaha, budi najbolji prema njima. Slično, kao što se Allahovo zadovoljstvo postiže zadovoljstvom roditelja, Allahova srđba srđbom roditelja, isto tako pogledamo, hajrijet, dobrota, poseban položaj kod Allaha postiže se s posebnim položajem kod naše porodice, s posebnim položajem, ugledom kod naše supruge, kod naše djece. Pa onoliko koliko se lijepo obhodimo prema njima, toliki nam je položaj i kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala sami sebi odaberimo. Niko nas ne tjera na to. Ako želimo da kod Allaha subhanahu wa ta'ala na drugome svijetu uživamo, onda neka i naša porodica uživa kod nas. Onda se i na najljepši način obhodimo prema njima. Na drugoj strani i žena, i majka, i sestra, i kćerka neka znaju da sa svojim lijepim ponašanjem prema svome mužu mogu zaraditi džennet kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A džennet je skupa roba. Džennet je skupa roba. Lijepo obhođenje prema mužu, prema suprugu, put je do tog dženneta, do te skupe, skupe, skupocijene robe. Ali isto tako, neka svaka žena zna da svojim lošim ponašanjem prema mužu može zaraditi i džehennem. U jednom od hadisa spominje se da je jedna ashabika, Dakle, žena koja je živjela u vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu sam, došla mu, došla vjerovjesniku, salallahu alihi wasallam, pa je on upitao prisutne ko je ta žena, ne znam je, upitao je kasnije jesi li udata, imaš li muža, pa je rekla potvrdno da, udata sam, imam muža, nakon čega je rekao Allahov poslanik, alihi salatu sam, dobro gledaj kako se obhodiš prema njemu. Dobro gledaj kako se obhodiš prema svome mužu, jer doista je on tvoj ili džennet ili džehennem. Doista je tvoj muž tvoj ili džennet ili džehennem. Odnosno, preko svoga muža možeš zaraditi kod Allaha džennet, ali vala možeš zaraditi i džehennem. Kako se budeš obhodila prema njemu, tako ćeš i zaslužiti kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U drugim hadisima se spominje, subhanallah, koliko pravo muž ima kod svoje supruge. Isto tako, dakle, i supruge imaju kod nas pravo da ne bježimo i da ne govorimo samo o jednoj strani, govorimo o obavezama jednih i slično. Ako Bog da uz Allahu dozvolu posebne emisije posvetit ću li govoru kako, na koji način obhoditi se prema ženi. Prema ženi. Pa, dakle, u hadisima se spominje. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam da sam ikome od ljudi naredio da drugim ljudima čini seđdu. Dakle, da je to naredjeno, tada bih naredio ženi da čini seđdu svome mužu. Naredio bih ženi da čini seđdu svome mužu zbog prava kojeg on ima kod nje. U drugom hadisu stoji kada bi žena znala koje pravo njen muž ima kod nje, ne bi sjedala sve dok muž ne završi sa svojom večerom. Stojala bi pored njega. Šta ti treba? Treba li ti još šta? Je li slano? Treba li ti voda? Stojala bi pored njega dok on ne završi s večerom. I brojni drugi hadisi koji govore dakle o lijepom obhođenju žene prema svome mužu. Isto tako na drugoj strani i reko, dakle, bit će posebne emisije o obhođenju muža prema svojoj ženi i kako se to Allahov poslanik alihi salatu wasalam obhodio prema, prema svojim suprugama pa ćemo vidjeti. I samo na ovakav način, znajmo dobro, samo na ovakav način lijepim obhođenjem supružnika može se sačuvati brak i može se živjeti sretno u braku. Lijepim, sretnim životom, rahatluku, jeli, usmirenosti i spokojnosti, a to je upravo ono što Allah traži od nas. To je upravo ono zbog čega nas Allah postiče na brak. I to je upravo ono što brak čini Allahovim dokazom, Allahovim znamenjem. Kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala i od njegovih dokaza, od njegovih ajeta, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا I od njegovih znamenja, od njegovih ajeta jeste i to što vam daje da od vaše ljudske dakle vrste vi imate žene. Što vam daje od vas žene da se uz njih smirite i što između vas on uzvišeni daje, između vas dakle supružnika daje da postoji ljubav i samilost. Dakle, samo ta ljubav, samilost, lijepo ponašanje, smirivanje jednih uz druge, jeli to čini brak Allahovim znamenjem, Allahovim dokazom uz Allahovu dozvolu nastavit ćemo govoriti i u našim narodnim emisijama o osobinama stanovnika sretne kuće. Svaki od nas bez izuzetka želi da živi sretno. Međutim, ta sreća, taj sretan život ne može se postići samo željom, već kao što rekoh na početku, moramo svi bez izuzetka zasukati rukave i težiti, raditi, na tom sretnom životu.